Pero está mirando en lontananza, ¿eh? Sí, sí, no sabemos qué mira. un poco para atrás Ay, qué bueno. Venga, di algo. Tus primeras palabras. <laughs> Hizo una sonrisa, ¿eh? Se quiso lanzar al infinito y más allá. Digas algo. Ah, Pero contigo habla, mire ya. contigo habla. vegada se remor del mar s'allunya i torna una espelma consuma ses temps de sa nit fosca dins els teus ulls pàl·lida sa llum de sa tristesa alborada l'animal de l'ànima descansa flames princesa, a poc a poc desperta sa consciència. La radio es un lugar magnífico para hablar, chicos. I comer. Hauríem d'explicar un poc mmm, per què estem aquí, no? qui som els que estem i un poc quin és l'objectiu, si és que hi ha un objectiu en aquest programa. La Cristina me mira, el Jordi me mira, me he puesto muy seria de golpe, ¿no? Como si estigues fent... T'has posat en modo conductora de En modo conductora d'un programa, bueno. Fa molts anys que no ho faig, això, però bé. En teoria no s'ha perd la capacitat. I aquí tenim un, bueno... És com a pedalear. Sí. Pot ser que en algun moment d'aquesta gran transmissió sentim un agugu o uns plors, això, però el directe té aquestes coses. Tenim aquí un bebè de dos mesos, en qualsevol moment farà el que fan, que és damos fan. la seva presència todo tot tipus de sons i moviments. a, a Mira, mira en Pere, no? Mira les ulleres Y ahora no, mira a Cristina. Bueno, tenemos un invitado de lujo, que es Leo, en su primer transmisión radial. Muy bien, aplausos, sí. ¡Bravo! Ramballetas, <laughs> Ahí ha dicho algo, ¿eh? Ha saludado. Sí, sí. Ha saludado a Samir. un amigo. Seré tu amigo. Bandido. Nadie os Sara Ve. Es un convidado una mica espacial, eh? que parla con bol. Y de que parli quan vulgui. <coughs> Sense pressions, ¿no? Así <laughs> es Radio Tortuga. Muy bien. Bueno, yo pido disculpas porque estaba terminando de cenar. <laughs> Toda la audiencia te está esperando, <laughs> ¿sabes? Todos pendientes de tus palabras. Dilo, la mini dilo pizza que un poquet por qué estemos aquí, no? Sí, Quin dia és, on estem i per què, si Jo crec que avui és un dia interessant per tractar una sèrie de temes que a lo millor Jordi nos nos, sí. nos, no, nos da esa, esa, esa línia, no? Organització, qui som? Ràdio Tortuga. No sabem. Ah, qui som? Ah, bueno, sí, això... som bé. què, què és això? No? Això és una assemblea informal de Ràdio Tortuga de, o assemblea davant dels micros, informal, de Ràdio Tortuga. Assemblea abierta. I gravada. Correcte. No cal, enregistrada. Sí, no cal fer acte, ja l'acte es fa sola. Molt bé. Punt 1. Qui Punt ha assistit a l'assemblea de Ràdio Tortuga? Com els nens petits, no? En Pere. En Pere, en Samir. Cristina. Mireia. I Jordi. Leo. I Jordi. I Leo també. I, Último momento. Leo. Leo a Leo le ha dado hipo. Así que en algún momento... Últimas noticias. Leo, això vol dir que ara som eh, el 50% més 1 de, de l'assemblea? Eh, sí, perquè en principi comptam 9 persones. Clar. Faltarien eh, en Missy, en Àlex, en Àlex Carlos, Carlos eh, Cati Macarena, i, bueno, Cati la contem també, així que mm. seríem 10. 10. Mhm. Mm -hmm. Som la meitat justa. Sí, de... però tenemos a Leo. 11. <laughs> Nou membre de Ràdio que... Tortuga. Idò, eh, ara posem en marxa pues sí. els punts que vam mm. tractar. Jo com vos vas dir per mail, i pot ser un un, un preàmbulo, no? sí. per dir d'alguna manera, els temes importants a tractar, m'agradaria aprofitar aquest tercer aniversari aprofitar que fa com molt de temps. No me'n recordava, per exemple, ni de la <laughs> contrasenya d'usuari de l'Ubuntu, imagina't. molt de temps que no venim en aquest estudi, que no fem ràdio, que el tenim aturat, eh, per veure si hem de ressuscitar o no. I llavors se'm va acudir que podríem fer aquesta assemblea davant de micros i que el que podríem fer és que cadascun de nosaltres que vingués, en aquest cas els que som aquí, expliqués per què en el seu moment va decidir o fundar o entrar a Radio en Tortuga. Projecte. Fer un pot de memòria d'això, crec que és un bon exercici. Sempre molt bé. Mm -hmm. I després, eh, de que cadascú es posi això, eh, que també es posem cap a on creiem que hem d'anar. Són els dos punts, diguéssim. Molt bé. Què vos deman? És a dir, primer punt, per què vàrem començar aquest projecte? Tu mateix. Jo mateix. Jo és que me fa ganes continuar fent ràdio. Jo vol de l'experiència de, de Ràdio 77 i bé, pues varen tenir l'oportunitat realment no? de juntar-nos el grupet que estàvem allà eh, fent coses i, i per això per això me vaig apuntar. Uh mhm. -huh. Bueno, per, per fer... Eh, eh la ràdio té una part que és com a... com a... Mm, molt creativa, no?, també. I crec que va per aquí el tema, no?, com a de... explorar coses noves, veure que, i, mm, que, que, que se pot fer amb un micròfon, que se pot fer pues, passant música. I també hi havia aquella part de... com a... Mm, com aquella intenció de... Eh, de formar part d'un equip de, de, que, que anigués casquent i anar convidant gent que després s'involucra a la ràdio i tal, que això també m'interessava. Ha quedat una mica així, però bueno, eren les motivacions meves. Encara no està acabat, de totes les maneres. No, no, no, no. ha estat aquesta fase, no? Ja. Aquests des que, que han estat 3 anys, no? Fa aquest any? Just, sí. El 27 d'octubre farem 3 anys justos de la inauguració. 27 d'octubre. Tot i que van caminar durant molts mesos previs i van Dimarts? fer aquí coses i tal, però oficialment 3 anys. 27 d'octubre. Molt bé, doncs pues, agafo la paraula jo, mm? si sembla bé. Jo sé veritat que el tema de la ràdio de fa molt de temps m'enganxa me, me enganxa, i en el meu país ja també mm, havia tingut l'oportunitat de fer ràdio durant cinc anys, un, un, fer un programa, i, i sobretot per la part social. Per això eh, <clears throat> m'agrada molt. I quan he arribat a, quan he arribat a Mallorca he tingut eh, l'oportunitat de participar en algun programa de ràdio fa, fa estona eh, i després he conegut a Ràdio 77 per una, per una casualitat. Una casualitat. M'he trobat a un jove en el carrer i cercava en, en l'escombreria qualque cosa, no sé què cercava i a, a, a la mateixa vegada penjava un cartell que deia qualque cosa de Ràdio 77 i, i he xerrat amb jo una estoneta i m'ha convidat a la ràdio y estaba esa radio a devora de Cameva, a unos 200 metros, que no usaba porque era una radio y me explicó el programa, que era un proyecto autogestionado y que estaba por internet y una cosa que yo no conocía no era totalmente novedosa por yo quién era? y uh, se que yo ferrán Ferran. el, bé, crec que el fundador de Ràdio 77, no? Exacte. Pot ser. El creador sí, sí. de Ràdio 77. Sí. Uh, eh, Llavors, no rec... Ferran, tu el coneixies... Ferran és el nom. De... Ferran Vallès. Sí. Ferran, Ferran Vallès. Sí. Abans d'anar a una Mallorca, perquè tu estava, anaves a col·laborar amb ell a una Mallorca. Sí, però no me recordo. De, de... Què fue primer, el huevo o la gallina? És que aquesta vegada que... La vegada que jo he anat a la ràdio per fer, per fer qualque col·laboració eh, uh, era... no coneixia la gent. No conocía, veanabas a radio y fue una colaboración. No, ahora uh, lo que digo de esa colaboración, a Nono, en la ràdio que, que una Mallorca, sí, sí. ràdio que s'ha tancat sí. eh, fue després fue després dhaver de, de conegut Uh, ah tu sí, vas sí. conèixer primer... Ràdio sí, primer l'he conegut en sa, una plaça de, del centre de Palma eh, que cercava, no, sé, no recordo ara, que en l'escombraria i a la mateixa vegada pegava un cartell. Uh, i m'ha convidat. Que friqui això, buscar coses a sí, sí, és vera, és que, sí, sí, és que uh, era, era, me recorda d'aquell moment perquè eh, ah, he trobat una persona molt fresca, molt, molt interessant, se m'ha de xerrar i tal, i, i m'ha convidat a la ràdio. Jo he anat a, a esa radio y después él me iba a comentar que tenía que programa en, en Mallorca Y allí también pues, fui a hacer unos spikes que, yo le deia de nom eh, el nombre que le posat al programa que Tenga ara en, Tortuga. Ah. Desconocidos, para... Desconocidos, Desconocidos para el mundo. Sí. Y ah. fue a partir de allí que tengo ese recorrido de, esa radio. Y después de, un temps, pues que esa radio ah, dio un giro que, no, que yo no me, me terminó de agradar. Y surgió pues la propuesta de, una radio ah, nova Eh, com el mateix més manco el mateix uh, instrument que és uh, per internet i autogestionada i jo pues estava molt a gust i volia continuar amb aquesta, con aquesta experiència que és la veritat que m'ha agradat de fet en, en mi país, en Nicaragua uh, tinc amic que, que estan interessats per, per fer qualque cosa d'aquesta naturalesa perquè no n'hi ha per allà uh, n'hi ha experiència en Argentina, en Xile Pero mm, sembra mentida, pero esa información que llega a Nicaragua es más fácil de Europa que de, del material de Latinoamérica. No sé si eso pasa también en Argentina. Pero Nicaragua, sí. Arriba primero esa información de Europa, de Estados Unidos, que de Chile y de, del mismo Salvador, que lo tenemos a, a Saborera. Y ve, aquí este me va esa es mi iniciación. Cristina, te paso el... Vale. Un saludo para Ferran desde aquí, en castellano, por supuesto. Y... <laughs> ¿Por qué digo esto? Eh, me gusta mucho el catalán y el mallorquín. Mm, no lo hablo, pero bueno, sí que lo entiendo. Eh, en aquella oportunidad, cuando estábamos en Radio 77, que fue donde yo empecé, con Jordi, con Mirella, con Nuria, con Pedro, con Borja. Recuerdo que estaba, bueno, Missy ya estaba, era antiguo allí. Alex, ah, por supuesto, sí, exacto. Estaban los chicos estos de... Mm, ay, se me fue el nombre. Fede. Fede. Ah, Fede. Sí, Bueno, había unos programas buenísimos. Estaba Mechi también en algún momento por allí. Sí, después del 15M. Sí, después del 15M hubo una explosión. sí, la radio explotó hacia bien. Sí. Pero. Sí. bueno, mi vivencia fue esta, ¿no? Que fueron momentos muy. Eh, muy intensos, ¿no? En todo sentido. A nivel cultural, a nivel social, mm, a nivel de conciencia social. Y para mí esto fue muy importante, ¿no? O sea, fue una experiencia muy, muy potente a nivel personal poder participar de, Radio 77. Entonces, claro, mm, estoy agradecida a, la vida por haber estado en esta, en esta experiencia. Y mm, luego cuando mm, se resolvió todo de manera que, que nos fuéramos de allí en, masa, de Radio 77 y creáramos la Radio Tortuga, eh, empezó una etapa nueva para mí a pesar de, seguir haciendo el mismo programa, La Casa de Asterión, se diversificó en el sentido de que <clears throat> en Radio Tortuga ah, tuvimos varias experiencias conjuntas de sentarnos, ¿no? A hacer radio todos juntos y esto sí que me parece y me sigue pareciendo muy rico a desarrollar, de hecho, y me gustaría que, esto lo, lo exploráramos, ¿no? <clears throat> Creo que todavía no hemos conseguido llegar al núcleo, ¿no? De esa, de esa idea que es hacer radio juntos, ¿no? Que va un poco en contrapartida de tener un programa unipersonal donde desarrollamos nuestra experiencia, mm, que también está muy bien, ¿eh? no, digo que no, pero bueno, es otro, otra cosa. Es, más es otra más experimental, ¿no? Quizás. Sí, sí. Y tiene la riqueza de, compartir, ¿no? y de poder hacer cosas juntos. que es Sí, que creo que socialmente es... lo que nos está faltando, el directo, poder permitirnos hacer cosas juntas, ¿no? Hmm. Que creo que es una, materia que la tenemos poco desarrollada. Y esto me gustaría a mí que Sí, quizá porque yo que lo continuáramos. Que la gente que lo escucha dices, no sé hasta qué punto le interesa, no parece que eso que hacemos a nosotros sea más una cosa para nosotros que no mm, de cara al público. En cambio, un programa como La Casa de Asterión o el de o el de Samir o Sol de l'Est, són programes molt personals però que tu creus que poden interessar a la gent i que darrere aquest programa hi ha molta feina. Llavors, clar, el que estem fent ara és improvisar, és una tertúlia entre amics. O sigui, suposo que s'ha d'aconseguir que aquesta tertúlia entre amics estigui una mica més, potser, que hi hagi com més conduïda, no? Llavors, potser sí que seria una cosa interessant pels oients, si no tens el, corres el risc de quedar-te en una tertúlia, no una conversa de bar, que si l'escoltes al moment està bé, però quin sentit té potser escoltar això demà si no hi pots intervenir? És... bé. A vegades és molt interessant. És el que penso sobre. Sí, vegades... Tot i que és molt més, és molt més ric, és molt més... Sí. Mm... Jo l'ho trobo molt interessant, sobretot perquè en aquestes tertúlies de bar... Més viu. Són molt, molt rica. Se, se traten temes uh, amb molta profunditat. I això, eh, a vegades... Bé, de fet, eh, jo moltes vegades m'agradaria tenir un, una gravadora i estar <laughs> gravar cada, cada conversa perquè és que són geniales. Mm? Perquè anem saltant d'un tema a l'altre sí, sí, i, sí, sí. i dius, ah, si ens estigués escoltant no es podria avorrir, no? perquè és, és, com la, bueno, és la vida mateixa. Clar, i sobretot del respecte, perquè sempre Eh, cadascú té la seva, la seva opinió, la seva manera de pensar i això també li dona molta riquesa i després grandesa al grup perquè jo respeto teva idea i respecto les meves. Eh? I no és com Haurien... estar en un bar, no? que tots ens trepitjam. Sí. Aquí hi ha com una, no, no, camaraderia, no sé com dir-ho, com, sí, com un punt de professionalitat que davant la cervesa, no, una cervesa a la mà no, no ho tens en compte. Hauríem de donar crèdits de lliure configuració per les converses. Quantes hores de conversa de Barnet? Sí, sí, sí. No, jo, aquest mes tinc 4 hores. Sí, sí. I vas puntuant i al final de curs, no? Estaria bé, estaria bé, sí. Sí, sí. Ara jo, ara que diu això, eh, sa, ahir escoltava per la ràdio, entrevistaven a un, a un científic uh, i el deia jo, la veritat és que he après molt poc en la universitat. <laughs> Simplement m'he donat un, una, una, un, una acreditació, però jo tota la formació la tinc en el camp. I és més o menys el que ara dius tu, de, de, mm. això, de, <laughs> de tot el, el, el coneixement que, uh, que tenim uh, a la vorera d'una taula. Sí. Mm. Mireia, tu com... Sí, vas apropar a vaig... Radio Tortuga. Bé, jo em vaig apropar a Ràdio per Tortuga per extensió. <laughs> Ja ho sé, però bueno, per, no, o no. Per amor, no? no. Per, amor. per amor a en Jordi, realment, perquè muntar una ràdio és, és realment un dels, bueno, el somni més gran d'en Jordi, no? que és la meva parella, vaig dir, bé, si els dos som periodistes i ell vol muntar una ràdio, bé, jo puc ajudar. Clar. Mai vaig tenir el meu programa, sempre ha estat una persona que si volia o que posés la meva veu jo la posava, i potser sí que ha estat una mica... Hola, Leo. Vol xerrar, Leo. En Leo vol dir algo. Ha He estat una mica en segon, en segon pla, però era una, bueno, una persona disposada a, a prestar la meva veu pel, pel que fos i sí que he estat a les assemblees i ha estat una mica per això, no? va ser realment per, per amor i perquè la ràdio és, és, voc, és vocació. No? És vocació. I de hecho, yo creo el que, que fem és màgia, el que fem aquí mm. és màgia per nosaltres, potser perquè ens escolten no, però és diferent <laughs> estar també, davant d'un micro que, que, no estar davant d'un micro. Iba mí. a dir que Mireia és nostra voz, ¿no? Por excel·lència sí, de la sí, Sí. Bé, jo volia aprofitar per donar-se gràcies a, a les persones que ens han escrit i que han, i eh, que han escrit al, al Facebook i eh, són poques, pero tenéis eh, tenim qualque Bueno, a ver, 378 no, son pocas. bueno, sí. Estamos ya más de 400 sí, likes. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues, es ah, una pasada. Yo diría... Creo que son todos de Argentina, que has conseguido tú. <laughs> pero bueno, eso es igual. ve y vos, Jordi, te va motivación el principio de, d'aquesta experiència ah, també? Tot neix, tot neix a Ràdio 77, evidentment, en el sí. meu cas també, i ara que està dient això, jo com que no m'he preparat res, està bé perquè veuré de tot el que heu dit vosaltres. Se'n diu copiar, ah, això, bé, eh? no, bé, no, no però que fas com els polítics al Parlament, molt malament. Eh, clar, diuen a Cristina, gràcies a la vida, eh, també la don per haver estat aquella experiència. He recordat un moment en què amb en Ferran i en Àlex van fer com una, eh, ho he, ho he dit avui, no? assemblea informal, no? la, la primera vegada, ens doncs, van posar allà davant dels micros, anàvem a fer una assemblea, <laughs> els tres, i van, van començar a xerrar i va ser una experiència brutal, després es va esborrar l'arxiu, no sé què va passar, oh. sempre a les, les coses famílies, ja ho sabem. A, les, oh. les coses oh. importants que fèiem a Ràdio 77, es va esborrar tot. Oh. No, el 15M ja no, ja va anar tot bé, però no que sé, per, jo que sé, un duendecillo, el duendecillo que... Sí, sí, sí però aquella estona de ràdio viva, no? Vas dir, ostres, jo que venia del món professional i tal, vaig vas dir, se, se, se pot sentir això fent ràdio, és fantàstic, no? La llibertat total, i bueno, un dissabte hora baixa, me'n recordo, vaig tornar a casa superfeliç. <laughs> que guai. Uah, eh, a partir d'aquí, pues, en, en Ferran eh, me van enganxant, eh, però jo no tenia tampoc cap intenció d'entrar a Ràdio 77, va ser... Jo volia muntar el meu estudi, de res, mi mesa tal, per gravar les coses... També has de dir que tu vas aportar els coneixements i... tècnics en en Ferran, que és on no arribava, no? Per aquí en Ferran sí. va anar buscant en Jordi... Per això que s'ha borrat tantes coses, no? I el va acabar engrescant, <laughs> no? No, no, però... Clar, es van borrar no. de l'ordinador... No, això va no, ser no, mala no. sort. Ah, no, no. Ah, perquè fèiem servir un altre programa, ara, amb aquest que no se borra. Que és en Samir. Tot, todo s'aprende. No, jo, perquè era... És el, el duendecillo, en Samir era el duendecillo, el, realment. Él cercava el, el suport tècnic i que no lo tenia. Ja, i, i... lo que, jo, sí jo el que he sí, sacat sí. és que en aquest moment, abans de que estigués Jordi, se borraven les coses per la falta de, del control no, tècnic. Realment, la, jo ja hi era quan va néixer la ràdio oficialment, que va ser l'abril del 2009, quan va fer les primeres emissions, ja jo vaig entrar abans, des sí. del principi, tot i que la ràdio és seva, jo estic des del principi. Val. O sigui que... Sí, sí, sí, no, no, sí. No, <laughs> no, ja s'esborraven quan jo hi era. Ah, va. <laughs> No, era, era una altra cosa, era una altra cosa. No, però venia a explicar això perquè tot va ser una cosa, aquest dosaltre, aquest dosaltre, aquest dosaltre, no? I vaig anar a allà al carrer, no me'n recordo... Quartareta. Quartareta. Ah, doncs pues jo tinc un local, que vull muntar una ràdio i tal, i bueno, vale, doncs pues, muntem l'estudi allà, compartim el lloguer i no sé què. I ho vam fer i, no, pues, i al final, a poc a poc, a poc a poc, fins que vas una experiència una altra, t'acabes enrolant <laughs> i t'acabes ficant hasta la mèdula en sa ràdio i al final eh, va passar tot el del 15M, tot va, va ser una evolució molt ràpida, no? de 3 a 4 anys. I de fet a Ràdio 77 van fer coses tan friquis com passar un cap d'any i gravar en ràdio, un cap d'any estàvem allà i per totalment improvisat i posàvem cançons i, i ballàvem i també. També. Ah, vam, fer, sí. vam fer coses bé, que una, una mica una mica sonades, que dius, són coses que fan les persones no professionals, no gent que anirà a la ràdio que fa, agafa un micro i grava. Llavors, sí, és curiós perquè persones que són professionals també han pogut gaudir de fer una cosa més ah, sí, natural. Més, més amateur, sí. exacte, més, més natural, sense la pressió de oh, he de parlar perfectament, clar, no se'n pot escapar clar. res, no puc parlar en castellà, he de parlar clar, o català o castellà, no puc dir Llavors sí que té... Sí, tota aquesta... Aquestes ràdios et donen aquesta oportunitat no? de ser professional o no, pensar, ai, deixar una mica el, deixar una mica sí, sí. el cap i la part més racional i sí. obrir bueno, una mica, no? obrir una mica la part més emocional, Clar. que és el que està fent, havies no? Anat, havies anat mai a una tertúlia amb el teu fill? <laughs> per exemple. Per exemple. Té dos mesos, però no, no, no, no ens havíem planejat. o hi has pensat, bé, que crec que mai no, perquè eh. és el Ni seu primer fill. El seu primer fill. Ma, bé, eh, havies pensat que no. aniries una vegada a... No, però hem dit aquest nen... La no. qüestió que mai hi havia anat. No, però hem dit aquest nen... que passen si, no és, si no és periodista o... li faltarà poc, perquè si no els pares Serà periodistes, que els sí. agrada la ràdio, que els agrada mirar pel·lícules, que els agraden els ordinadors, Home, si m'ho surt electricista serà estrany. Sí, sí, però a jo m'agrada això. Bueno, eh... Estaria bé bueno, perquè... Tota la, tècnic, feina, sí, tota però... la feina que fa Jordi a nivell tècnic, <laughs> de estar reparant... Jo sóc un client seu. és <laughs> el meu ordenador. Jo, jo, jo, jo també, jo també. Sí. Però bueno. jo, jo... Això que, que fem ara i que fas de, de portar el teu fill a aquest programa, a aquesta assemblea, Uh, me sembla genial. Jo, el, en, he vist també a una, a una artista, una cantante, que un, un, eh, feia un concert amb el seu fill Uh, dándole de mamar i cantando. Clar, però això ho feia ella se l'han menjat. de manera reivindicativa, no? Ho I feia se l'han per... menjat en les redes socials perquè, perquè deien que era, era totalment injust portar el nen allí i tal, però ella deia, però, però jo és algo natural. Com he vist també a una política també que ha anat amb seu fill eh, al Parlament, no recordo en què país, no, ara no me recordo. Això em però... sona, però no, no et sabria dir. No, no, sí, sí, sí. però això, la naturalitat, i tenir aquí a Leo, que té ara dos mesos, i que ja diu <laughs> coses també. Eh? Sí, sí. És interessant. Just abans de començar a ser la transmissió estava molt parlador. Bastones. Mm -hmm. Hola. Salut. Hola. Salut. Salut. Hola. Bueno deu ser la humitat. Molt bé. Bé, si no el que volia dir... Jaqueta, ja està. El, quan, reprenent el fil i acabant un poc amb, lo que, amb la meva motivació va ser que eh, va venir el 15M, van entrar, es va obrir totalment la ràdio i aquí és on una cosa que et deia que et duia una altra, que et duia una altra, que et duia una altra, eh, i en el moment en què vivíem, no? com d'agitació social, et fan pensar i si és possible crear una ràdio que realment sigui un instrument social important, no sé si a la ciutat, al, en un barri, a, eh, poder canviar les coses a través de la ràdio, no? I, i això fa, va ser el que em va posar, fet, posar totes les energies a Ràdio 77, en aquell moment jo veia que jo era... Mm el que havia de fer al màxim, la no? La, la ràdio al carrer. En Jordi li va robar el cor, la ràdio al carrer. Sí, les sensacions del 15M, de, aquell, aquell... Tothom tenia veu, tothom tenia... Aquells Això moments que vam poder viure tots, de fet, allà asseguts en aquella taula, va ser increïble, un dels moments més feliços realment de, de la meva vida. Ara els he pogut superar. Sí. <laughs> no, no se superen, però, però va ser són molt, diferents. Va ser molt diferents. especial i com a realment... periodistes, no? això de, de veure que un programa pot ser tan interessant quan du 25 hores de producció al darrere, com quan el plantes al mig del carrer, fas uh mhm. -huh. passar la gent i la fas parlar, dius, és que és, és que és una passada, és que estic aprenent gairebé més sense haver de fer res, simplement obrint els micros a tothom i deixant que la gent obri el seu cor, que no que no? doncs fent un, un programa supercurrat, amb el personatge, amb l'entrevistat més intel·ligent i que té més carrera, i mira, trobes un, un vagabund, el fiques davant del micro, li feies un parell de preguntes i deies, però aquest senyor no té cap carrera, però és que, és que no li cal. Clar. És que el que m'està dient és que són veritats tan contundents que és per dir-li, senyor, eh, li cedeixo el micro i si vol, vostè s'encarrega de, de conduir la tertúlia. Crec que Vamos, això és el que, que ens va, de, ens va demostrar, sí, no? ens va ensenyar era... el 15M. Però que la ràdio com a tots, eh, o tots els que estem aquí asseguts i molts del nostre entorn, sempre estem amb que volem canviar les coses, volem fer coses per canviar les coses i tal, i, i jo no trobava mai, ni he trobat encara el, la manera de fer-ho. fórmula. Jo no som d'anar a manifestacions, és que no, no m'hi veig, no? Llavors, dins aquell entorn, eh, això no està ben vist, per exemple, no en una manifestació, però puc estar hores, en, en, vaig, em vaig adonar que puc estar hores i energia en muntar una ràdio, en, en fer-ho rodejat de, de persones que pensen igual que jo i, i que ho fem tots junts en col·lectiu, que és el que deia abans la també, de, de fer cosa, que un col·lectiu eh, pugui canviar les coses a través de lo que realment m'ha apassionat a mi des de petit, que és la ràdio. Llavors, tot això que estic dient és com algo com a super mega ambiciós, <laughs> no? Realment ho és. I, pa, I això és el que em va fer entrar eh, en, en la idea, no? que és un poc... Jo crec que el nucli dur en un primer moment vam ser en Pere, Anna Cristina i jo altres tres, no? i un poc en Amelia sí, també, sí, a partir d'aquí li van proposar en Samir, li van proposar ganes, sí. en Missi. Jo record així, no? De... Recordo un dia que era sobre el, el 2012, sobre el mes d'abril, que va ser una cridada que jo estava un poc passat de tot perquè havíem acabat amb tot, amb Ràdio 77, amb Televisió de Mallorca, estava i va ser en Pere que em va cridar un dia i va dir, què, hem de fer una ràdio o què? Recordo això perfectament, jo estava en un bar sopant amb amics. Estàvem, estàvem de dol, I, de dol professional. I, van dir, I vaig dir, bueno, pff, vale. <laughs> I així va començar tot. Eh, ja està, jo crec que tot més o menys m'ha explicat. M'ha agradat aquest exercici. Ara, sí. Jo me record també que havia demanat, bé, una vegada que xerraves amb jo, m'ha dit, bé, ara jo vull descansar una estoneta, Uh, mm. eh, creo que t'anaves cap a Barcelona o... Sí, me'n vaig anar a Barcelona sí. sobre I m'he dit, bé, després quan torni ja me repensaré què és el que vull fer i tal i, i jo t'he dit, bé, quan torni hi haurà ràdio. Que, que Estaven en la ràdio, perquè és que sí, volien, és necessari. Que I crec que era una... Com tot empujàvem no? a ser, a ser el mateix joc. Que bo. Sí. Jo crec que mai hem trobat l'espai, no? La, la, l'espai físic, l'entorn, aquell estudi que, que fos tan acollidor, que aquesta estat un poc un, un dels hàndicaps. No? Per això el fet de sortir al carrer sí. mm, sempre sempre sortia molt bé, no? sempre hi havia molta predisposició. Era una cosa que ens emocionava o que ens, que ens incitava, no, no sé com, sí. bé, com explicar-ho. Eh, de fet, la ràdio, ràdio Tortuga, ara aquest joc és el segon o el tercer? De Radio Tortuga es l'únic. És ¿Es És l'únic. Mm. Ah, ah, sí, porque perquè ha sí, sí, sí que es vera. Perquè el 77 sí que vam a per, per 77, quatre aquest... estudis diferentes sí, sí. Pero sí, van ser cuatro estudis diferentes, pero aquest és, ha estat l'únic aquí. De hecho, los últimos programas de Radio 77 los hicimos aquí, en el otro estudio, donde está Benedetti. Los últimos, no. Bueno, por lo menos la Casa de Asterión, recuerdo que la... No, no, no, no fue en el local de ah, la casa... de Casa de Samir. Ah, sí. La Casa en Canta Moré. En Cantamoré, Moré. Cantamores, en esa calle. ¿Te acuerdas que montamos allí en ese local? Aquí vinimos un día, creo. Aquí hicimos un programa, pero el último programa de la Casa Exterior no se hizo aquí. Se hizo aquí hicisteis un programa, pero vamos, no se llegó a hacer ninguna tarde de directos, porque ya el mismo día que yo puse, vamos a hacer directos, no sé qué, fue cuando saltó la crisis ¿no? de Radio 76. Pero bueno, y creo que hemos pasado al punto 2. Bueno, el punto 2 era el, futuro. ¿no? Pero creo que hay un punto intermedio. El qué ha pasado <laughs> en estos tres años y por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Cómo lo ve cada uno de nosotros. Bueno, básicamente ha nacido Leo, ¿no? <laughs> lo más importante. Tres años ha nacido Leo, sí. <laughs> es el, el acontecimiento más importante. Para mí sí. <laughs> bueno, de toda la comunidad de la Radio Tortuga. Ah, hombre, se necesita una tribu para, para criar a un Bueno, a ver, han ha nacido Abril también. También ha nacido Abril, claro. Exacto, sí, y tan y tan. No, no hay sí, han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas. Os habéis mudado de casa vosotros. Sí, bueno, a Blanquerna. Mudado a Blanquerna. Ah, sí, la mudanza. ¿Tú? En Samir té un, bé, heu llogat una casa a la colònia de Sant Pere, ¿no? Sí, en este tiempo así. No, no, ja la teníeu. Ja la teníeu. Ah, la sí, és, és, és eh, quasi simultáneo, crec. Tres, tres anys i mig, una cosa així. Ah, no, no tres veritat, anys, ja però teníeu, de, de març, sí. sí, ah, sí. sí. No Va ser el 2012, però abans, perquè sí. me'n recordo que vam anar ja... Abans de que hi hagués ràdio vam anar un sí. dia. Sí, sí, sí. sí. Bueno, han passat coses, però a nivell radiofònic <laughs> o d'aquest projecte, no? Li van... Home, l'altre dia jo mirava la pàgina web perquè l'estic reformant ara i l'estic posant ganes en fer-ho i crec que més o menys quedarà més o menys bé o més funcional i tal, ja ho veureu. Eh, i, I de, home, déu-n'hi-do els programes que hem fet. Sí, eh, sí, sí. Ara ja s'ha aturat i sí. sobretot el Paraules de Tortuga ja, ja com a 30 edicions, vull dir, és fantàstic. Mm. me n'he adonat perquè he de migrar tots aquests programes al nou lloc de que n'hi ha que ya ha actividad, activitat Sí, sí, sí, sí, de sí que... tres. Pues no sé, no sé, tres. ¿De qué? Això és ràdio cuando nos hemos juntado a improvisar un poco. <laughs> Bueno, los últimos. Sí. sí, bueno. Y... ¿Qué iba a decir? Yo quizás, quizás retomando una mica lo que, lo que Y Mireia, y la verdad es que yo he uh, poc de programa, però sí que és vera que l'espai... Uh, uh mhm. -huh. Mai m'he sentit de, de l'espai. És, és una cosa curiosa, no sé per què, perquè aquest espai està bé. Sí, per a Mireia això sempre ha estat el més important, no? de per què s'ha sí. aturat una mica tota la, sí, sí, la història, sí. i és possible que sigui molt important. Sí, sí. Jo, allò me costava, no l'hem fet nostre, no? No, no l'hem aconseguit no, fer nostre. No, no, no. Tot i que estem, jo estic molt agraït i oh, suposo i que en Pere i na Cristina i en <laughs> Michi tots estem molt agraïts sí, sí, a Sant Joan d'Àvila i tal, perquè la veritat és que amb els ulls tancats i pelante... I en, I en un moment vam tenir fins i tot... Eh, estava, estava bé la idea d'estar a veure la teva visió, sí, estava sí, molt sí, bé, sí. Barri TV en el seu un moment. Un projecte que també però va, que també va, va acabar. Fer Clar. Clar, això és una, una local, no? I altra, eh, les energies que dediquem a les coses i, sí. i, i perquè, com jo deia l'altre dia que estàvem reunits, evidentment és que no hi ha cap retret a fer perquè no, no. vam néixer amb aquesta idea de si va bé i si no, no, i, així, que i així seguirem. Sí. Però està bé analitzar perquè sí que va bé acabar-se aturant i quedó ahí un poco com stand-by la, la sí. ràdio. No? Mm. Clar, situ jo que Aquesta són situ tertúlia... situacions personals, no? Perquè sí. cadascú... Ben... jo crec que ha estat el mateix motiu per qual aquesta tertúlia s'ha aturat. O sigui, aquesta tertúlia s'ha aturat, Jordi ha fet una pregunta i, i ningú a, ha mm. respost, no? És la no, vida. Aquesta, no, jo que estava bastant, pen, mm. bastant pensant la resposta, no? La pregunta era bastant, bastant profunda, però claro. jo considero que és que les situacions personals de cadascun ens han duit en això, vull dir, ningú estava obligat a fer un programa setmanal i en el punt en què t'obligues sí, a fer un programa sí, sí, setmanal sí. perd, perd, clar, per, per la gràcia, no? Llavors, jo, mm. aquesta, jo no, no he fet mai cap, l'únic que he fet és col·laborar puntualment, llavors quan ah. tu... Mm, sí, no, jo no, que... sent, no sento que aquesta activitat hagi de ballar tant, però vosaltres Clar. a nivell personal, que heu tingut la Casa d'Asterion, que tenia una regularitat, eh, en Samir o el mateix Jordi que Sol de l'Est, no? al, sí, sí. principi en feia uns quants amb regularitat i va arribar un moment que deies que és, aquest, és que no em mm. surt fer el programa, vull dir, aquest programa m'ha tardat un mes en fer-lo, però és que no el podia fer més, no el podia fer més ràpid sí. pel que fos. Sí, la meva perquè vida, necessitava fer-lo fer, -lo, fer de manera sí, lenta. Em va dur a no fer-lo, sí, directament. Clar, clar, clar. I ara el faria d'una altra manera, perquè han passat 3 anys. De totes les maneres... Eren tan personals tots els projectes, sí. tan personals que depenien, de la, suposo que de les emocions, de la situació vital, i conforme la vostra situació vital anava canviant, sí com a sí, conseqüència també... el programa o canviava o deixava de tenir aquella intensitat Clar. o aquella periodicitat o moria... Sí, però la estructura que con la que eh, nació, nacieron los programas era eh, era esta, era abierta, era esa medida, esa capacidad que i cadascú. Uh, ah, i podia ser uh, una vegada a la setmana o una vegada al mes o una vegada quan... quan... Oh, oh, oh, Leo, perdona. Vols parlar, Leo? Sí? Et vols queixar? A veure? Què tens gana? A veure, Leo? escoltan. Está mirando el micro. <laughs> Analizándolo, creo que esto no se come. A ver, no, no me gusta. aquí, porque ya una <laughs> aquí, <laughs> Esta espuma. Mm. De las salivas y de todo. Bueno, está cogiendo inmunidad. También. Sí. sí. los gérmenes. Sí. Pero creo que. Hazte amigo de los gérmenes. Creo que que ves el suelo va a estar más limpio que eso. Uf, sí, sí. Bueno. Sí, no, pues, um, això, que tenia aquesta aquesta estructura també el, el, cada sí. un dels programa. Però bueno, és, és veritat això, que és que la, jo crec que la Cristina eh, ens obre un poc, dona un poc de llum, no? Fer coses juntos, la col·lectivitat, la sí. col·lectivitat també, el, clar, el fer cadascú la seva història, eh, la seva història no va progressar, ni la teva, ni la meva, ni la seva, ni la de ningú, no? I és perquè el col·lectiu som, continuant sent amics, està molt bé, Eh, I això és genial, eh? Ho hem de valorar, que després de 3 anys, clar, la ràdio sigui algo que... La ràdio ens va unir, i jo crec, no? Sí, sí, sí. Ja, ja quasi no, dubto. Sí, sí, sí. <laughs> perquè ja quedava atràs. Bé, jo Ara conegut, som amics perquè som amics. Jo he no conegut en Pere i en Cris a en la ràdio. Sí. No sé si nos coneixíem abans, crec que no. No. ¿Crees que no? a mí sí también. Ahí en el estudio de... ¿A ah, tú sí que ya te conocías, tú ya, ya, ya no habían visto. Nos conocían, pero a través de Anfarran, no sea, ah. sé, que era a través de esa radio también. No, no, no, no, a través de, de Katy, de, de Alaró, Noguera. a través De... No, pero yo te conocí antes, ¿eh? De que Catarina... Sí, seguro, seguro. Ah. A través de Ferran fue. En, en, en Saltra Radio. Sí, sí, sí. Ah, sí. Segurísimo. Vale. Nosotros eh, conocimos a Carlos y a Macarena en el 15M. Ah, ¿los conocisteis en el 15M? A mí sí, en el 15M. Yo pensaba que lo conocíais de antes. Fíjate, a Carlos y a Macarena. No. Lo que hizo el 15M, eh, la estoy súper agraída. sí, <laughs> porque va, a hacer que muchas es no, Las analogías y que hay, que crec que muchas personas ens, ens Sí, sí, es lo, es lo que iba a decir, que finalmente el 15M al menos sirvió para que ¿no? esos emergentes quedáramos ahí a la vista y nos pudiéramos unir, ¿no? Los que queríamos o los que tuvimos la intención. Sí, sí. Y con Carlos y Macarena estuvimos en la plataforma DRI, en, en asamblea, bastante tiempo. Y con Missy en las asambleas de la Plaza España. Bueno, y mucha más gente, obviamente, ¿no? Pero estos son los que participaron en la radio. Sí, sí. Yo también a Missy lo, he conocido en eh, en, la plaza, en la plaza Islandia, no? Vamos a recordar la plaza Islandia. Sí, Sí, he conocido allí ah, a través de Nuria Alemán. una lota que muy, muy, muy activa, una lota socialmente, con molta no? activa. Y ella uh, que, que yo a en Missy. Y ya tenía que este interés que yo charrase misi y, y no en una en una en la radio aquel día en esa plaza y en La gran patria latinoamericana, sí, no? Sí, en charlas de, del seu país y del meo un poco contar historias de la nostra. y sí, fue muy curioso, fue una cosa muy interesante. Dos y de... potencias ahí estábamos, ahí estábamos. Y creo que ellos también estaban ese día. Ah, yo no recuerdo, yo lo recuerdo a Ese día fue increíble. Yo ya les recuerdo en, en, en Cantamoré. De Fed record eh, a Pera que feía uh, eh, una cata de vino. Aquest día. ¿En dónde fue esto, Samir? En Cantamoré. Sí, esto fue no una, sé En, una, en, una, de nuestras emisiones. Había vino ahí acompañando. ¿Pero en dónde exactamente? Que se está al lado de su casa. ¿Es una calle? No, sí, era, la calle que está al lado de su casa. Al local sí, de, de, de, de, la, de, prop de la casa d'en Samir. El local que hi havia la plaça del Banc de Soli sí, sí, sí, està batejat com a... sí. Cantamore, o Cantamore es el nombre del carrer, carrer on Ahí se hicieron las últimas emisiones sí. de Radio El día de la asamblea que llevamos el vino de Canfiliu. No, bueno, ahí sí. Claro. sí, sí, sí. O incluso antes. No, fue un día de asamblea, yo, no me, recuerdo. Yo, era, yo me recuerdo que estabas a uh, en Sí, sí, yo lo recuerdo porque... Que mm. lo movías y... Lo olías, lo <laughs> ah, Yo lo que, ah, yo lo que, sinceramente. Es que bueno, después había hecho un curso de sommelier en aquellos meses. Y... Yo lo único que no me cuadró de aquel, de aquel momento es que él miraba el vino a través del chaso de plástico. <laughs> Y yo. Y yo no, eh, yo no sé de vi. <laughs> pero me, me yo que chirriaba, ¿no? No, pero yo, no, yo sentí que ah, estaba uh, coneixent a una persona que tenia molt de coneixement de... Eh, Con un gran sentido del humor. No, perquè lo lia i, i després... Fa... Jo, no, o un gran estafador, també. No, no, no, no, dic que la primera vegada que he vist a una persona fer una cata, perquè ah. l'he vist per la televisió. I, de I de manera ben, ben seriós, no, en Pere? No, no, vull molt, dir, com no, si... molt natural, la veritat que... I després, després una altra vegada, m'ha tornat a fer sa demostració i, i molt bona jo no sé si, si té professionalitat, però la veritat que molt bona, m'ha agradat allò. Jo crec que han de fer una cata de vi, però així de veres. Com ho corresponde. sí, sí, sí. Hem d'anar un dia a muntar la ràdio, a la bodega... Sí. Porreres sí. i xerrant ah, amb en Lluís ah. i amb en Miquel que tenen aquesta -huh. Ah. nova bodega Clar, fem un programa especial i fem una cata oh. allà en directe i això? així ah, estaria molt bé que ens expliquin además... els, els, no, els detalls allò, el més important a la de catar un vi que és les quatre coses essencials Ah, mira claro. que interessant. No? Efectivament, quina pels bona que, idea. Perquè no en tenim mira. ni idea, que fem el, el que fas tu, però hemo, bueno, removem la, la, la copa i fem veure que ens sabem. Podem invitar mira, a Miquel. Es veu que no. Hem abierto un programa d'això mm. ràdio, no? <laughs> Sí, sí, ah. ja... ja, ja Bé, Eh? Venga, sí, apuntado. Sí, o del paraula de tortuga. <laughs> Entra dins l'esperit d'aquesta ràdio que al final aquesta seu no acaba de funcionar perquè no acaben de no acabo de, de, eh, claro. Mm. Y, en en esa energía que sí que más funciona se la de Sí. sí. Y ella sí que estem, no? La radio móvil, no? La radio móvil és el que allà, funciona. Es que ahora me viene la imagen de un programa que hicimos con Missy en el patio de nuestra casa, sí, cuando recién nos mudábamos en Blanquerna, ¿os acordáis? Sí, sí. Este le llamé yo sense closca, no? perquè estàvem, Ajá. salimos no? un diumenge la... que vale. jo feia feina. Aquí vas també varen fer un programa. Aquí, claro. Aquí, aquí mateix, sí, aquí mateix. I tienen ese saborcillo, no? Hem anat a Nespont, hem, hem fet bastants claro. programes, sí, sí. Anna Siset, sí, hem fet bastants programes. Aquell programa que fèrem per, per, per projecte nou. Centre d'estudi, també. Aquell que fèiem per Amnistia. Un... Aquí, ah, per Amnistia Internacional. Ah, ah també. Sí, sí, sí. Carrer Sant Miquel. Hem, hem fet coses, vull dir... Que teníem, I ha estat ja... quan, quan tot això ha agafat sentit. Quan, quan hem estat al carrer. Bueno, hemos estado también en el Café a Tres Bandas, també, ¿os acordáis? Sí. Aquell homenaje a Cortázar. Sí, sí. sí. sí, sí. I llavors eh, hem viscut hem entès que d'alguna manera, igual no racionalment, però sí emocionalment, que allò era, era el mm. que havíem de fer, no? Sí. Mm. La Tortuga pot quedar com una ràdio que ha fet una crònica sonora d'alguns esdeveniments socials, no? perquè Ventura el que heu fet a Amnistia Internacional, una ràdio com IB3 o com, com per exemple, jo diria demà, la SER, què faria? Què faria? Aniria allà, eh, entrevistaria el president d'Amnistia Internacional, se n'aniria a la ràdio, muntaria una notícia d'un minut i mig i ja està. Això ah. Mm, què fa? Que la realitat quedi com molt, molt difosa, molt, no difosa, pobra, em, mm. estructurada, en canvi sí. no, en canvi... Això em fa no? pensar... A otro ritmo, no? Sí. En cambio, este es el ritmo lento, ¿no? Ese ritmo pausado, el ritmo de la vida, el ritmo más real. real. Sí, exacte, perquè no? la, man la manera de conèixer sí. un mm -hmm. tema no és fer una notícia d'un minut i mig, sinó fent una cosa es molt més, molt més extensa, escoltant a moltes persones, escoltant els afectats, i és impossible reduir-ho a un minut i mig el que aprens tu amb una hora i mitja o dues de directe, per exemple, fent el programa d'amnistia, no es pot comparar amb el que, per desgràcia, passa en un informatiu. Sí, sí. està molt manipulada. És molt rebel. Que és d'on aquesta... venim, realment, en Jordi no, Aquesta jo, no? d'entendre de, el mitjà... Simplificada. És molt rebel amb el món que vivim de, del minut a minut i medio o menys, no? Ja en el Facebook, eh, en el, el Playground Twitter. aquest, per exemple, que te posen uns vídeos així quadrats ja preparats pel mòbil, que ja no cal ni escoltar, perquè és un vídeo que és quadrat, que dura mig minut i que te diu, te diu una notícia amb una frase allà posada. O sigui, és perquè llegeixis en el mòbil. Anem a la simplificació absoluta de tot. No? I Radio Tortuga Llavors... va al que és a ràdio al, principi, al segle XX. Sí, a fuego lento. És, jo, sí, nosaltres sí. estem d'acord. Ara, funciona això en aquest món? No ho sé, però estem convençuts de que s'ha de fer així, no? Mira, hace unos 10 años, en una entrevista, Mercedes Sosa dijo que, que ella creía que las nuevas generaciones tienen que reivindicar el momento presente intensamente vivido, ¿no? Ella se refería a que, mm, sobre todo en la música, que era su campo, a que mm, la gente ya no escuchaba ni siquiera las canciones, con detenimiento, con presencia, ¿no? Con estar aquí, compartiendo. Que la gente ya no se detiene a mirar una escultura o yo que sé, una, ni, siquiera una foto, ¿no? Porque ya ahora en la vorágine del, de las 4.000 la fotos... consume. Exacto. Y es lo que dices tú, Jordi, ¿no? Ya todo se, se muestra en un formato breve, em, resumido, un flash, ¿no? Le llaman, de hecho, creo. Sí, periodísticamente. Entonces me, acuerdo de esto, ¿no? Que Mercedes Sosa decía esto, decía, a ver, em, volvamos, ¿no? A disfrutar de lo que tenemos ahora y intensamente, ¿no? Con, esa pausa, con esa con esa lentitud que tiene la vida también. Sí, con la, naturalidad, no? Exacto, la vida, o el manco, la natura, que es d'on venim, Exacto. no que aquest ritmo no? Claro, Darnos el tiempo, darnos, permitirnos, ¿no? El tiempo de, de estar con tu hijo, de estar con tu pareja, de estar con amigos, de ir a jugar al parque, ¿no? Con los niños. Claro. Y que son esas pequeñas cosas que finalmente son las que importan, ¿no? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, pero luego con engaño prienda lo despedazaste. por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste conmigo? Priendo aceite traba Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando. Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. para qué voy a llorar. Tan deshecha tengo el alma que inútil sería buscarlo. Cantando me pasaré muy triste esta chacara